Taigi, mano broliai, mano mylimieji ir išsilgtieji, mano džiaugsmė ir mano vainikė, tvirtai stovėkite viešpatyje, mylimieji. Aš prašau Evodiją ir raginu Sintichę būti vienos minties viešpatyje. Taip pat prašau tave, ištikimasis bičiuli, padėk joms. Jos juk darbavosi su manimi Evangelijos labui, kartu su Klemensu ir kitais mano bendradarbiais, kurių vardai įrašyti gyvenimo knygoje. Visuomet džiaukitės viešpatyje. Ir vėl kartoju, džiaukitės. Jūsų meilumas te būna žinomas visiems. Viešpats yra arti. Nieku per daug nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymų su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui ir Dievo ramybė pranokstanti bet kokį supratimą, sergės jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje. Pagaliau, broliai, mąstykite apie tai, kas teisinga, garbinga, teisu, tyra, mylėtina, giriama apie visą, kas dorybinga ir šlovinga. Darykite, ką tik iš manęs išmokote, ką gavote, ką girdėjote ir matėte manyje – ir ramybės Dievas bus su jumis. Aš labai apsidžiaugiau viešpatyje, kad pagaliau pražydo jūsų rūpinimasis manimi. Jūs ir seniau rūpindavotės, bet stigo progų tai parodyti. Suprantama, aš visai nemanau skūstis toka, nes išmokau būti patenkinta savo būklę. Esu patyręs ir vargo, ir pertekliaus. Visa ko teko ragauti buvau sotus ir alkanas, turtingas ir beturtis. Aš visą galiu tame, kuris mane stiprina. Vis dėlto jūs gerai padarėte bendraudami su manimi varge. Jūs, filipiečiai, ir patys žinote, kai pradėjęs skelbti Evangeliją išvykau iš Makedonijos, jokia bažnyčia neužmesgė su manimi davimo ir gavimo santykių, tik jūs vieni. Jūs mano reikalams prisiuntėte aukų vieną ir kitą kartą į Tesaloniką. Aš netrokštų dovanos, bet noriu, kad jūsų naudai auktų vaisiai jūsų sąskaiton. O aš esu visko gavęs ir turiu per akis. Aš visiškai aprūpintas, per epafroditą gavęs kvapę dovaną, Dievui priimtiną ir patinkamą auką. O mano Dievas iš savo turtų gausos Kristuje Jėzuje šlovingai patenkins visas jūsų reikmes. Mūsų Dievui ir Tėvui šlovė per amžių amžius. Amen. Sveikinkite kiekvieną šventąjį Kristuje Jėzuje. Jūs sveikina su manimi esantys broliai. Jūs sveikina visi šventieji, ypač iš Ciesoriaus šeimynos. Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė, te būna su jūsų dvasia.